Book 2 ბუნებაში ბუნებაში ხედავ იქ კოშკს ხედავ იქ კოშკს ხედავ იქ მთას ხედავ იქ მთას ხედავ იქ სოფელს ხედავ იქ სოფელს ხედავ იქ მდინარეს ხედავ იქ მდინარეს ხედავ იქ ხიდს ხედავ იქ ხიდს ხედავ იქ ტბას ხედავ იქ ტბას ის ჩიტი მომწონს ის ჩიტი მომწონს ის ხე მომწონს ის ხე მომწონს ეს ქვა მომწონს ეს ქვა მომწონს. ის პარკი მომწონს. ის პარკი მომწონს. ის ბაღი მომწონს. ის ბაღი მომწონს. ეს ყვავილი მომწონს. ეს ყვავილი მომწონს. ვფიქრობ, ეს მშვენიერია. ვფიქრობ, ეს მშვენიერია. ვფიქრობ, ეს საინტერესოა. ვფიქრობ, ეს საინტერესოა. ვფიქრობ, ეს ძალიან ლამაზია. ვფიქრობ, ეს ძალიან ლამაზია. ვფიქრობ, ეს უშნოა. ვფიქრობ, ეს უშნოა. ვფიქრობ, ეს მოსაწყენია. ვფიქრობ, ეს მოსაწყენია. ვფიქრობ, ეს საშინელია. ვფიქრობ, ეს საშინელია.